Şarkılara geçmeden kısaca emek mücadelesinin en önemli günü olan 1 Mayıs'ların tarihinden de e, kısaca söz etmek istiyorum. 1 e, Mayıs'ın temeli 1880'li yıllara kadar gidiyor. İşte ağırlıklı olarak kol emeğinin kullanıldığı o dönemlerde küçük çocukların karın tokluğuna çalıştırılması, 14-15 saate varan iş günleri söz konusuydu iş yeri güvenliği, sağlık koşulları, örgütlenme ve grev gibi en temel hakların dahi tanınmadığı siyasi ve hukuki bir sistem mevcuttu. Amerikan İç Savaşı'nın ekonomik faturası ucuz iş gücüyle kapatılmaya çalışılıyordu. Ee, işte Birleşik Devletler'de 1881 yılında yarım milyon işçiyi temsilen kurulan Örgütlü Meslek ve Emek Birlikleri Federasyonu 8 saatlik iş günü mücadelesini eylemlerle ülke geneline yaymaya çalışınca 1 Mayıs 1886'da yaklaşık 350 bin işçi greve çıktı. Tarih işçi sınıfının böylesine örgütlü ve kararlı tepkisini ilk kez tanık oluyordu. Eylemcilerin üzerine ateş açıldı, işte onlarca işçi öldü, işçi önderleri idam edildi, binlerce işçi işten çıkarıldı. Amerika Birleşik Devletleri İşçi Federasyonu 8 saatlik iş günü elde edilinceye kadar her yıl 1 Mayıs'ta kitle gösterileri düzenleme kararı aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan bu olaylar uluslararası işçi örgütlerini harekete geçirdi. Aynı yıllarda Fransız ve Belçika İşçi Sendikaları Konfederasyonları da 8 saatlik iş günü için mücadele kararı verdi. 1889'da Paris Kongresi ile kurulan 2. Enternasyonal, 1890 yılından başlamak üzere 1 Mayıs'ı işçi sınıfının uluslararası birlik ve dayanışma günü ilan etti. O tarihten itibaren 1 Mayıslar bütün ülkelerde uluslararası işçi bayramı olarak kutlanmaya başlandı ve birçok ülkede tatil günü olarak kabul edildi. 1919 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü'nün kuruluş kongresinde 8 saatlik iş günü karara bağlandı. E, Türkiye'de 1 Mayıs'lardan söz etmeden önce Birleşik Devletler'den emek ve dayanışma şarkıları dinletmek istiyorum. Şimdi 1937 tarihli bir e, kayıtta e, Sarah Ogan'ı dinleyeceğiz. E, Amerikalı etnomüzikolog Alan Lomax'in yaptığı kayıtta Sarah Ogan şaşıracaksın bebeğim ama ben sendikada örgütlenmeye gidiyorum diyor I'm going to organize Baby Mine. Oh, you're going to be surprised, baby mine. Oh, you're going to be surprised, baby mine. Oh, you're going to be surprised, for I'm going to organize. Yes, I'm going around this world, baby mine. Oh, I'm going to write you a letter, baby mine. Oh, I'm going to write you a letter, baby mine. Oh, I'm gonna write you a letter when the living gets better, but I'm gonna organize, baby mine. See the workers, children, and wives, baby mine. See the workers, children, and wives, baby mine. See the workers, children, and wives, I'm compelled to save their lives, so I'm going to organize, baby mine. Oh, I love the Union men, baby mine. Oh, I love the Union men, baby mine. Oh, I love the Union men. The way they're treated is a sin. So I'm gonna get organized, baby mine. Sırada Arkansaslı çiftçi ve sendika sempatizanı e, John Lee Hancock'tan dinleyeceğimiz bir şarkı var. 1920'lerin büyük buhran yıllarında e, şiirleri ve şarkılarıyla öne çıkmış bir isim e, ve e, kendinden sonra gelen Pete Seeger, Lee Hayes gibi Amerikan protest folk şarkıcılarında etkilemiş bir isim. Bu kayıt da Alan Lomax tarafından 1930'da yapılmış. Şarkıda Hancock bu gece birliğe katılın diyor. Join the union tonight. by John Hancock. 1933, we plowed up across. Join the Union tonight, old oh, and plants such a yourself. Join the Union tonight, come along, all workers come along. Help the Union to grow strong. Oh, get in, roll, stop toting, such a load. Join the Union tonight. One man can not do none by himself. Join the Union tonight, but work hard and starve to death. Join the Union tonight. Come along, all workers come along, help the union to grow strong. Oh, get enrolled, stop toting such a load, join the union tonight. Şimdi e, Pete Seeger'dan bir şarkı dinleyeceğiz. E, Seeger e, şarkıda çiftçi sendikasına katıl diyor. Oh, gather round, I'll tell a story. It's a tale you'll know is true. It's all about our farmers' union and the wonders that together we can do. What though the road be steep and rocky? Yes, though the hills be steep and high we can sing as we go marching. And we'll win that one big union by and by. You got to go down and join the union. You got to join it for yourself. Ain't nobody here can join it for you. You got to go down, join the union by yourself. Amerikan protest folk müzik tarihinde çok önemli bir grup var sırada. The Almanac Singers. 1940-1943 yılları arasında savaş karşıtı, ırçılık karşıtı hareketlerde ve Sendikal Mücadele'de şarkılarıyla fırtına gibi esen bu grupta e, Woody Guthrie, Lee Hayes, e, Pete Seeger, Sis Cunningham, e, Arthur Stern, Joss White, Burl Ives vesaire gibi çok sayıda ünlü müzisyenin ismine rastlıyoruz. Geçen yıllarda onlara dair iki program yapmıştım Babil'den sonra da. E, bugün de The Almanac Singers'tan seçtiğim e, Sendika şarkılarını dinletmek istiyorum. İlk şarkıda sen hangi taraftasın diye soruyor The Almanac Singers müzisyenleri. Ardından sırasıyla e, Talking Union, Union Mate ve Union Train şarkılarını dinleyeceğiz. Gruptan dinleyeceğimiz son şarkı 16 Ekim baladı olacak. Şimdi sizleri Almanak Singers ile baş başa bırakıyorum. Harlan County, there are no neutrals there. You'll either be a Union man or a thug for J.H. Blair. Which side are you on? Which side are you on? Oh, workers, can you stand it? Oh, tell me how you can. Will you be a lousy scab or will you be a man? side are you on? Which side are you on? Don't scab for the bosses, don't listen to their lies. Us poor folks haven't got a chance unless we organize. Which side are you on? Which side are you on? Which side are you on? if you want higher wages, let me tell you what to do. You got to talk to the workers in the shop with you. You got to build you a union, got to make it strong. But if you all stick together, boys, will not be long. You get shorter hours, better working conditions, vacations with pay. Take your kid to the seashore. It ain't quite this simple, so I better explain just why you got to ride on the union train. 'Cause if you wait for the boss to raise your pay, we'll all be a waiting till Judgment Day. We'll all be buried gone to heaven. St. Peter'll be the straw ball then. Now you know you're underpaid, but the boss says you ain't. He speeds up the work till you're about to faint. You may be down and out, but you ain't beaten. You can pass out a leaflet and call a meeting, talk it over. Speak your mind. Decide to do something about it course, the boss may persuade some poor damn fool to go to your meeting and act like a stool, but you can always tell a stool, though. that's a fact. He's got a yaller streak running down his back. He doesn't have to stool. He'll always get along on what he takes out of blind men's cups. You got a union now, and you're sitting pretty. Put some of the boys on the steering committee. The boss won't listen when one guy squawks, but he he's got to listen when the union talks. He'd better be mighty lonely. Everybody decide to walk out on him. Suppose they're working you so hard it's just outrageous and they're paying you all starvation wages. You go to the boss and the boss would yell, Before I raise your pay, I'd see you all in hell. Well, he's puffing a big cigar, feeling mighty slick because he thinks he's got your union licked. Well, he looks out the window and what does he see but a thousand pickets and they all agree he's a bastard. Unfair! Slave driver. Betty beats his wife. Now, boys, you've come to the hardest time. The boss will try to bust your picket line. He'll call out the police, the National Guard. They'll tell you it's a crime to have a union card. They'll raid your meeting. They'll hit you on the head. They'll call every one of you a goddamn red unpatriotic. Japanese spies. Sabotaging national defense but out at Ford's, here's what they found, and out at Vultee, here's what they found, and out at Alice Chalmers, here's what they found, and down at Bethlehem, here's what they found. That if you don't let red baiting break you up, and if you don't let stew pigeons break you up, and if you don't let vigilantes break you up, and if you don't let race hatred break you up, you'll win. What I mean, take it easy, but take it. once was a union maid. She never was afraid of goons and ginks and company finks and the deputy sheriffs who made the raid. She went to the union hall when a meeting it was called. And when the Legion boys come round, she always stood her ground. Oh, you can't scare me, I'm sticking to the union. I'm sticking to the union. I'm sticking to the union. Oh, you can't scare me. I'm sticking to the Union. I'm sticking to the Union till the day I die. This Union maid was wise to the tricks of company spies. She couldn't be fooled by a company stool. She'd always organize the guys. She'd always get her way. When she struck for better pay, she'd show her car to the National Guard, and this is what she'd say. Oh, you can't scare me, I'm sticking to the Union. I'm sticking to the Union. I'm sticking to the Union. Oh, you can't scare me, I'm sticking to the Union. I'm sticking to the Union till the day I die. You gals who want to be free, just take a tip from me. Get you a man who's a union man and join the ladies' auxiliary. Married life ain't hard when you got a union card. A union man has a happy life when he's got a union wife. Oh, you can't scare me. I'm sticking to the union. I'm sticking to the union. I'm sticking to the union. Oh, you can't scare me. I'm sticking to the union. I'm sticking to the union till the day I die. Oh, what is that I see yonder coming, coming, coming? Oh, what is that I see yonder coming, coming, coming? What is that I see yonder coming, coming, coming? Get on board, board, get on board. It's at you. Union train a coming, coming, coming. It's that Union train a coming, coming, coming. It's that Union train a coming, coming, coming. Get on board, Lord, get on board. It has saved a many a thousand, thousand, thousand. It has saved a many a thousand, thousand, thousand. It has saved. a many more thousand, thousand, thousand. It will save a many more thousand, thousand, thousand. It will save a many more thousand, thousand, thousand. Jumbo, jumbo. It will carry us to freedom, freedom, freedom. It will carry us to freedom, freedom, freedom. coming, coming, coming. Oh, what is that I see yonder coming, coming, coming? What is that I see yonder coming, coming, coming? Get on board, get on board. It's that Union train coming, coming, coming. It's that Union train shining bright. They passed the conscription bill, and the people they did stay for many miles away was the president and his boys on Capitol Hill. Oh, Franklin Roosevelt told the people how he felt. We damn near believe what he said. He said, I hate war we won't be safe till everybody's dead. When my poor old mother died, I was sitting by her side, a promising to war I'd never go. But now I'm wearing khaki jeans and eating army beans. And I'm told that J.P. Morgan loves me so. I have wandered over this land, a Roman working man. No clothes to wear and not much food to eat. But now the government puts the bill, gives me clothes and feeds me swill, gets me shot and puts me underground six feet. Oh, Franklin Roosevelt told the people how he felt. We damn near believed what he said. He said, I hate war, and so does Eleanor, but we won't be safe till everybody's dead. why Nothing can be wrong if it makes our country strong. We gotta get tough to save democracy. And though it may mean war, we must defend Singapore. This don't hurt you half as much as it hurts me. Oh, Franklin Roosevelt told the people how he felt. We damn near believe what he said. He said, I hate war. But we won't be safe till everybody's dead. 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra da bugün emek ve dayanışma şarkıları dinliyoruz. 1930'ların işçi sendikalarının eylemlerinde yer alan bir koro var sırada. Manhattan Korosu. E, önce Join the Union ve ardından Solidarity Forever şarkılarını dinliyoruz. Müzik Şimdi sırada 1970'li yıllardan sonra e, Türkiye'de de e, Türkçe sözlerle söylenen e, emek ve dayanışma şarkıları var. Amerikalı grup The New Singers'ın 1930'lu yıllarda yapılan 78'lik taş plak kayıtlarından dinliyoruz bu şarkıları. Seven block, we shall we must decide and do it well. Tis the power. 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra da e, bugün Emek ve Dayanışma şarkıları dinliyoruz. E, programın ilk bölümünde Birleşik Devletler'den Emek ve Dayanışma şarkıları dinledik. Türkiye'de 1 Mayıs'lara gelirsek ilk olarak Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1905 e, yılında e, İzmir'de kutlandı. E, bunu 1909'da Üsküp kutlaması izledi. E, İstanbul'da ise ilk 1 e, Mayıs kutlaması 1910 yılında yapıldı. 1920 yılındaki kutlamalar ise tarihi açıdan sembolik e, bir önem taşıyordu. İşgal altındaki İstanbul'da işgal idaresi ve Osmanlı hükümetinin yoğun baskısına rağmen Haliç'ten Beyoğlu'na kadar yürüyen işçiler bağımsız Türkiye pankartı taşımışlardı. 1923 İktisat Kongresi'nde 1 Mayıs Amele Bayramı adıyla yasallaştı. 1925 e, yılı kutlamalarında dağıtılan bir bildiri e, gerekçe gösterilerek e, kutlamalar yasaklandı ve işçi bayramları 50 yıl boyunca gizli gizli kutlandı. 1935'te hükümet 1 Mayıs'ın adını Bahar Bayramı olarak değiştirerek tatil ilan etti. 1976 yılı bir dönüm noktası oldu. Ee, Taksim Meydanı'nda 400 bin işçinin katılımıyla o zamana kadar ki e, en görkemli kutlama yapıldı. E, buna karşılık hemen bir yıl sonra 1977 e, 1 Mayıs'ı tarihe kanlı 1 Mayıs olarak geçecekti. Kalabalığın üzerine çevredeki binalardan ateş açılması sonucu en az 34 kişi ölmüş, 200'den fazla kişi de yaralanmıştı. 1980 e, askeri darbesi 1 Mayıs kutlamalarını e, süresiz yasakladı. 1981'de e, de 1 Mayıs tatil olmaktan çıkarıldı. 1 Mayıs 2010'da 30 yıl sonra bir kez daha Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs kutlaması yapılmıştı. Hatta diskin çağrısıyla sevgili Yasemin Göksu ile birlikte e, görev alıp e, işte yüzden fazla sanatçının yer aldığı bir 1 e, Mayıs Sanatçılar Korosu kurulması işini üstlenmiştik. İşte provalar için Cemal Reşit Rey konser salonunu o günün Kültür Bakanı Ertuğrul Günay'dan almıştık. Çok sayıda sanatçının katıldığı koro ile sözleri ve müziği Sarper Özsan'a ait olan 1 Mayıs marşını Lazca, Ermenice, Kürtçe ve Türkçe seslendirmiş. E, koroyu Ruhsi Dostlar Korosu'nun şefi sevgili arkadaşım Berktay Yıldız yönetmiş ve e, rahmetli e, Timur Selçuk da piyanosuyla koroya eşlik etmişti. Birkaç yıl sonra Taksim Meydanı toplantı ve gösterilere kapatıldı ama 1 Mayıslar alanlarda kutlanmaya devam edildi. Ee, işte geçen yıl olduğu gibi bu yılda 1 Mayıs e, pandeminin gölgesinde kaldı. Umarım e, gelecek yıl 1 Mayıs e, hak ettiği gibi alanlarda kutlanabilir. Sırada bir şiir var. İşçi Marşı. Can Yücel'in sesinden dinliyoruz. Ardından Selim Atakan'ın Can Yücel'in bu şiirinden bestelediği İşçi Marşı'nı Güneş Demir ve Ozan Çoban'ın yorumuyla dinleyeceğiz. İşçi Marşı Hava döndü işçiden, işçiden esiyor yel. Dumanı dağıtacak yıldız, poraz başladı. Bu fırtına yarınki süt limanlara bedel. Bahar yakın demek ki. Mevsim böyle kışladı. Hava döndü işçiden, işçiden esiyor yel. Çekliyor işte çağın, çarkına okuyan çark. Ve durdu muydu bir gün bu kör, avara kasnak? Bir zincir yitirenler bir dünya kazanacak. Sen de o dünyadansın. Sınıfın bil. Safa gel. Ama döndü. İşçiden, işçiden esiyor gel. Köylükler uykusunda döndü, dönüyor sola. Güne bakıyor bebek, büyüyen yumruğuyla. Başaklar göverdi bak. Baş koydular bu yola. Şaltere uzanıyor. Tarihe açılmış el. Hava döndü. İşçiden, işçiden esiyor yel. Senlik, benlik bitip de kuruldu muydu bizlik? asgari ücret değil, hür ve günlük güneşlik bir Türkiye olacak aldığın son gündelik. Al kalacak geride. Gidince bu zalim sel ala döndü işçiden. İşçiden esiyor yel. Tarihiyle yürüyenler, tarihiyle adım adım safları sıklaştırın, tarihiyle hızlanalım. Lakin hızlandık derken kolu dağıtma sakın. Başları bozuklar var, şimdi bize tek engel. Hava döndü işçiden, İşçiden esiyor yer. Sen ki Ferhatsın işçi. Günün senin gelecek. İndir gün, indir. Del şu karanlığı del. Del ki dağlar ardından önümüzde bir çiçek gibi açsın aydınlık. Tekmil olunca tünel, hava döndü işçiden, işçiden esiyor yer. işçiden işçiden esiyor yel Dumanı dağıtacak yıldız boyraz başladı Hava döndü işçiden, işçiden esiyor yer. döndü işçiden, işçiden esiyor gel. Hava döndü işçiden, işçiden esiyor gel. E, bugün de Babil'den sonranın sonuna geldik. E, bugün programda 1886'dan e, günümüze kadar süre gelen 1 Mayıs geleneğinin dünyadaki ve ülkemizdeki tarihinden kısaca söz edip işte 1920'li, 1930'lu yıllardan bugüne yapılmış emek ve dayanışma şarkılarından örnekler dinledik. Bu programın ve bundan önce yayınlanan programların kayıtlarına Facebook Babil'den sonra sayfasından ulaşabilir, dinleyebilirsiniz. Geçtiğimiz yıllarda Babil'den sonra da zaman zaman denizci şarkılarına ve e, denizci e, konuklarıma e, yer veriyordum. Önümüzdeki hafta okyanus ötesinden bir denizci konuğum olacak programda. Yaklaşık 5 yıldır Meksika körfezinde ve Karayip denizinde teknesinde yaşayan, işte buralarda yelken basan Fahrettin da amatör denizciliği, yelkenciliği, işte okyanusların kirliliğini ve azalan balık stoklarını ve onun teknede geçen günlerini konuşacağız. Ee, yine e, oralardan, Meksika'dan, Karayipler'den seçtiği e, şarkıları dinleyeceğiz. Açık Radyo'nun 53. döneminde zaman zaman Türkiye'de amatör denizciliğe hizmet eden e, denizcileri e, yelkencileri de programa konuk etmeyi düşünüyorum. Şimdi Nazım Hikmet'in 1959'da Macar Radyosu'ndan Türkiye'li işçilere seslendiği konuşmasını dinletmek istiyorum. E, program Serper Özsan'ın Bertolt Brecht'in e, AST'de sahnelenen bir oyunu için 1977 yılında yazdığı 1 Mayıs Marşı'nın rak yorumu ile sona erecek. E, bu yorumu Blues Blues grubundan dinleyeceğiz. Haftaya pazartesi 13'te 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra da yeniden buluşabilmek dileğiyle e, ben Ercüment Gürçay 1 e, Mayıs Emek ve Dayanışma gününüzü kutluyorum. Sağlıcakla kalın. Türkiye işçileri kardeşlerim 1 Mayıs bayramınız kutlu olsun. Bu bayram en büyük bayramlarımızdan biri. Bu bayramı siz Türkiye'de bugün çok ağır şartlar içinde kutluyorsunuz. Biliyorum ve siz de benden iyi biliyorsunuz tabii. Hayat pahalılığı, grev hakkınızın olmaması, sendika haklarınızın gayet dar bir halde bulunması, bütün bunlar Türkiye'de işçi sınıfının yaptığı savaşı, daha iyi günler görmek için yaptığı mücadeleyi zorlaştırıyor. Lakin savaşa devam etmek lazım. Ben şuna kaniyim ki Türkiye işçi sınıfı yalnız kendi sınıfi menfaatları için değil fakat Türkiye halkının büyük kurtuluşu için, milli bağımsızlığı için de yapılan savaşta ön safta bulunmakta devam edecek. Bir kere daha kardeşlerim, bir kere daha yoldaşlarım. Bayramınız kutlu olsun. gelir Bizde ve her yerde Yepyeni bir hayat gelir Bizde ve her yerde 1 Mayıs, 1 Mayıs işçinin emekçinin bayramı 1 Mayıs, 1 Mayıs işçinin emekçinin bayramı Devrimin şanlı yolunda ilerleyen halkın bayramı Devrimin şanlı yolunda ilerleyen halkın bayramı Yepyeni bir güneş doğar dağların doruklarından Yepyeni bir güneş doğar dağların doruklarından Mutlu bir hayat filizlenir Kavganın ufuklarında Mutlu bir hayat filizlenir Kavganın ufuklarında Yurdumun mutlu günleri Mutlak gelen gündedir Yurdumun mutlu günleri Mutlak gelen gündedir 1 Mayıs 1 Mayıs işçinin, emekçinin bayramı.